la evoluo de la homa cerbo. Dua el du partoi. Dua cefa caracterizo comuna al ciui spezioi de homoi estas la du piedirado. Por ret corpa irado, pli granda cerbo causas tute ne neglectebla in problemoin granda cae pesa masso alte chanceligas sur du pieda estagio. Cie scheletto cae cefe colo cae vertebra columno evoluigis dun milionoi da iaroi de evoluo favore al quar pieda estagio. Gis hodiau la homaro pagas pro tio per multa suferoi ce colo sultroi dorsum pro la ciam pli granda cerbo estigis ancau alia grava problemo ce la inoi de estagio du piede iranta. Pro chialoi ciuin anatomoi povas de tale clarigi, ce du piedai inoi la aperturo, tio estas malfermaggio de utero ne povis pli grandigi paralele al daura pli grandigio de la homa cerbo. Ien grava problemo. Ciel virino povas nasci bebon cun tre granda capo tra la mallarga aperturo de sia utero? Nis cias che la evoluo agadas blinde, sen specifa celo cae sen specifa antau planado. Do tra interesse constati chi un solvon la evoluo hazarde donis al tiu vivo grava problema iom humure mi povas textigi zin qui el comparo nel Oni el fornigas la bacajon, ciam zi ancorau estas duon bacita. Nun, pli seriose cae simpate, patrino estas devigita nasci sian bebon duon preta. Ciu el ni boneges cias kiom nematura estas homa jus nascito. Spectante pri natura in filmoin, ofte ocasa specti pri acuscio de zebro, girafo au antilopo. La patrino inascas idon, zorge caiame lecas gin cae ien post quelcae minutoi la jus nascito chanceligiante extaras cae post quelcae horoi iam capablas iri. Post quelcae tagoi sub patrina gardado gi iam ec consecigas pri la circaua medio giai dangeroi cae opportunezoi. Cia differenzo compare cum homai idoi? male alla lia i mamuloi homa i beboi besonas du tri jaroin por plenigi la differenzon de denasca i capabloi char ilia i corpo cae i cerbo maturigas exter la utero Cio tio havis vasta in consequenzo in sur la evoluado de la homa sozio beboi postulas multe pli da dum multe pli longa tempo olidoi de aliai mamuloi. Tial, homa gruppo, por zorgi cae protecti siain idoin, tio estas facte survivi, estis devigita crei familiaen cae sociaen structuroin, multe pli complexain cae intimain ol ciui aliai mamuloi. Crome, char la cerbo de beboi iena scigio estas tre ne matura, cae maturigas grade dum la posta iaroi, oni povas facte knedi cae structuri ilin prescau lauvole dum la eblezzo idressi aliaen et intelligenta in mamuloin estas tre limigitai. Tio estas la baso de ciui tiom complexai procedoi de socialigo cae culturado, ciui caracterizas la homan genron. Ne plene, sed die sufice granda mesuro, ni povas hodiau crescigi infanoin tiel che ili farigios cristanoi au budhanoi, capitalistoi au socialistoi agresantoi au pacifistoi cotopo kai cio tio dank al tiu ci combinado de granda cerbo kai mallarga aperturo de utero